Денес по многу, многу месеци конечно ќе продолжам со онаа тема со која што застанав некаде на почетокот на јули месец минатата година. Тоа беше серијата проповеди библиски беседи или библиски проповеди. Одржавме неколку такви, библиски проповеди, проповеди што се запишени во Библијата, што значи не ги одржав јас, туку ги прочитавме и нешто коментирав за нив. Почнавме со Христовата беседа во Назарет, едно кратко подсетување, во синагогата во Назарет, оној саботен ден кога ги цитираше зборовите од Исаија прва глава за благопријатната година Господова и кога неговите сограѓани не можеа да го поднесат тоа, значи неговата прва проповед не можеа да ја поднесат. И во тој саботен ден се обидува да го убијат прв пат. Колку расипан ли бил Назарет? Продолжихме со Христовата беседа на гората на благословите. Претежно Матеј 6 глава. Проповета во Назарет беше Лука 4 глава. И потоа <clears throat> преминавме на апостолските проповеди во делата на апостолите. Иако имаше уште некои беседи запишени во Евангелијата, во прилики кога Христос зборувал пред мноштво луѓе, не мора да било синагога, не мора да било црква, значи, или храмот. Кога едноставно зборувал пред мноштво луѓе, најчесто параболите тогаш ги кажувал. Но со сето тоа, ако се фатиме детално, значи, ќе треба да зборуваме за сите параболи посебно, а параболите се обработени како посебна тема. И едноставно нема, не би сакал, нема што да кажувам повеќе за нив. Иако зборував неодамна за неверниот, параболата за неверниот настојник, колку за објаснување и затоа што беше библиската поука на таа тема. Едноставно ви препорачувам книгата Христови очигледни поуки од Елена Вајт, поубаво објаснување за бараболите од неа, несените зборови, јас не сум прочитал. Мејата сабота, каде што го цитирав Христ, дел од Христовиот говор во Синедрионот, Јован пета глава, за лажниот Христос и лажниот Месија, целиот тој говор во пета глава Јован представува една Христова беседа, Меѓутоа, исто така и ја најавував флани Христовата тврда беседа од Јован 6 глава. Меѓутоа, еднаш порано, ако се секјавате, почнувајќи од 2012 година, ако не се лажам, Евангелието според Јован беше посебна тема. Го имавме и со филмот на секој стих, стих по стих од Евангелие по Јован па ги обработувавме и пета, и шеста, и седма, и понатаму, ако даде Господ живот и здравие, пета, шеста и седма глава од Јован можеме да ги, односно и осма, тоа е иста тема, седма и осма глава, на празникот, Христовата проповед во храмот на празникот Сеници, последните сеници од неговиот земски живот, ќе може како посебна тема да ги обработиме некогаш во иднина, ако даде Господ живот и здравие. Кога премиравме во делата на апостолите, како што реков, ги споменавме, ги проучивме првите Петрови проповеди на Педесетница и подоцна, значи во дела 2 и 3 глава, и исто така Јовановата и Петрова, Јовановото и Петровото сведоштво пред Синедрионот, како последица на она чудо што го направија со хромиот кај красната врата во трета глава, целата четврта глава од дела на апостолите и таму застанавме. Потоа решив да зборувам за галатјаните и за римјаните, затоа што сакав да се посветам посебно на тие теми, уште еднаш, штом библиската полука зборуваше за нив. Значи, застанавме кај дела четврта глава, ја завршивме четврта глава, и сега е наред петата глава. Во дела пета глава постои една кратка беседа, значи библиска проповед, кажана во Синедрионот, било кој говор запишан во Библијата, ако бил говор одржан и во Синедрионот, значи не мора во црква, не мора за богослужение, и во Синедрионот, значи во, во парламентот. Влегува во библиски проповеди. Се важи за библиска проповед. Впрочем, американското председател во денешниот израелски парламент одржа проповед. И тоа беше најавено како и сватено како еден нов вид политички говор. Месијански дискурс, како што беше карактеризиран. Но многу проповеди беа одржани во еврејскиот синедрион или во тогашниот еврејски парламент, уште во првиот век. Христос одржал говори во синедрионот, Јован пета глава е првиот таков говор, и апостолите држеле говори во Синедрионот. Но, овде во пета глава, дела, не станува збор ниту за Христова беседа, одржана во Синедрионот, ниту за беседа на некој од апостолите. Туку за чија беседа? Кој одржал проповед во дела петта глава во Синедрионот? Кажи погласно, Данијел. Гамалијал, точно. Еврејскиот рабин и учител на многу генерации рабини, меѓу нив учител на апостол Павле, како млад еврејски рабин, значи професор на теолошкиот факултет во тоа време, кажано со денешен јазик. Еврејскиот рабин Гамалијел и тој одржал беседа во корист на апостолите, на, на нивното евангелие, за нивна одбрана и нивна полза. И многу интересно. Нешто неочекувано. До тогаш се знаеше дека кои членови на Сенедрионот беа симпатизери Христови. Ама додека беа членови на Сенедрионот, беа тајни следбеници. Кога решија да станат и јавни, кога повеќе не сакаа да се кријат, тогаш и престанаа да бидат членови на Сенедрионот. <laughs> Много логично. Ја загубија својата политичка и обштествена кариера. И партиска, може би. Тоа беа Никодим и кој беше други член на Сенедрионот? Јосиф од Ариматеја. Односно од Рама, старозаветна а денешна Рамала, али Алахова Рама, во превод на арапски. Но тоа е старозаветна Рама, новозаветна Ариматеја или денешна Рамала. И сега во дела гледаме дека тоа не биле единствените двајца членови на Сенедрионот, високо позиционирани водачи во јудаизмот и Израилот воопшто, туку имало и уште некои. Иако во дела не читаме што понатаму се случило со него, постојат некои усмени преданија дека и тој подоцна станал христијанин и така натаму. Не е битно. Но Гамалијал застанал тука во одбрана на апостолите. Дела пета глава неко почнува со случајот, познатот страшен случај. Со Ананија и Сапфира, нема да го читаме тоа. Но, ќе почнем да читаме 12 стих, како последица, <clears throat> после случајот со Ананија и Сапфира, се дава, доктор Лука тука ни дава еден нов опис, малку општ опис, за тоа што понатаму се случувало и вели во 12 стих, дела 5 глава, преку раците на апостолите се појавуваа знаци и се случува многу чуда меѓу луѓето. И сите беа еднодушни во тремот Соломонов. Се секјавате каде се спомнуваше тремот Соломонов во Евангелијата. стремот Соломонов се спомнуваше во Јован петата глава, каде што бли, во близината на тој трем, наречен Соломонов, се наоѓаше која бања? Бањата Витезда, каде што Христос го направи на саботно чудо, што предизвика негово апсење и ја предизвика неговата прва проповед во Синедрионот. Сега гледаме дека апостолите правеле многу чуда и проповедаа и сите беа еднодушни во тремот Соломонов. Видите колку и после Христовата смрт, и после неговото воскресение и вознесение, храмот се уште бил привлечно место за првите христијани. Иако Христос го прогласил за опустен дом, храмот се уште бил, вториот храм, се уште бил привлечно место за првите христијани, се додека не биле избркани. Како така што било каде и во диаспората христијаните радо во саботен ден ги посетувале еврејските синагоги, се додека биле добредојдени во нив, се додека не биле избркани од тоа. 13 стих. Од другите пак никој не се осмелуваше да им се придружи, значи и покри волку и вакви големи чуда, што уште Христос ги правеше, па сега апостолите, неговите следеници, Сепак, постоеле и толку тврди срца што од гордостли, од срамли, од желба за, да си ја зачуваат положбата, не се осмелуваат да им се придружат. Секогаш да се појде по Христа, секогаш подразбира некаква жртва. Мала или голема, како за кого. А сепак народот ги возвеличуваше. 14 стих вели и се повеќе се зголемуваше бројот на оние што веруваа во Господ, мноштво од мажи и жени, така што и по улиците изнесуваа болни и ги полагаа на постелки и носила, така ќе помине Петар, барем сенката негова да осени некого од нив. Господ лечел и со сенката на апостол Петар. Бидеќи Петр лично би бил многу зафатен, не би можел да се дојде до, до него на ред, ако требало он лично да полага раце врз некого, за да оздравува. Шестнадесети стих вели ја доаѓаа во Јерусалим и многумина од околните градови, донесувајќи болни, мачени од нечисти духови, и сите се исцелуваа. Во колку малку зборови Лука опишал восхитувачки сцени, што можеме само да се ги замислиме, или ако сакаме за подетални информации, може да најдеме евентуално во книгата на Елена Вајд, Дела на апостолите, или во други извори од Духот на Пророштвото. И сето ова се разбира не можело да остане без реакција. 17 стих вели, тогаш првосвещеникот, повторно првосвещеникот, И сите што беа со него, приврзаници на Садокеите, стана и се исполнија со завист. Значи, прво со што се исполнија е со завист. Зошто со завист? Зошто овие селјаци да бидат вака прославени, а не ние, докторите на науки и професорите по теологија во јудеизмот? Се исполнија со завист и ги хрена раците своји на апостолите и ги ставија во јавниот затвор. Повторно затвор, па и во четврта глава беа во затвор. И сега во затвор. Но преку ноќта ангел Господов ја отвори вратата од затворот. И откако ги изнесе им рече, одете, застанете во храмот и кажувајте му ги на народот сите зборови за овој живот. Штом го слушнаа тоа, апостолите влегува утрината во храмот и почнаа да поучуваат. Повторно во храмот. А првосвещеникот и неговите преврзаници кога дојдоа, го свикаа Синедрионот. И сите старешини мегу Израеловите синови и пратија во затворот луѓе да ги доведат апостолите. Но кога слугите отидоа, не ги најдоа, Па штом се вратија и изјавија велејки. Затворот го најдовме заклучен, како што треба. И стражата стоеше надвор пред портата. Сесија на место. Само што фали. Вете, Господ има, има смисол за хумор на многу места во Библијата. Читаме. На ваков начин Господ им се, им се исмева на земските власти кога овие стануваат против неговото дело. Затворот си постои понатаму, келијата е заклучена, стражарите се пред портите, ама апостолите, ги, затворениците ги нема внатре. Нив ангел Господов ги ослободил, прочитавме. Како ги ослободил, не знаеме. Ама Никакви брави не отклучувал. Никакви решетки не свиткувал. Ако го отворихме, внатре никога не најдовме. Штом ги слушна овие зборови храмскиот заповедник и првсвещениците збунети размислуваа што би требало да значи тоа. Или многу добро знае што значи, ама не сакаа да го прифатат тој заклучок. Но некој дојде, ги извести и им рече, е, на луѓето што ги затворивте, стојат во храмот и го поучуваат народот. Тогаш храмскиот заповедник отиде заедно со слугите и ги доведе, но не на сила, зашто се плаше од народот со камења да не ги убијат нив самите. Видите колко било ова деликатна ситуација. Народот ги сака апостолите, Значи, повторно народот е на страната на вестината, се работи за еврејскиот народ, се уште Евангелијето не било проповедено на некој друг народ до сега. Народот, како и во Христово време, е на страната на вестината, ама водачите, теолозите, свештениците, синедрионот се против. Сепак, апостолите беа повторно доведени. 27 стих вели, кога ги доведоа, ги изведоа пред Синедрионот и првосвещеникот, прашувајќи ги рече, зарем не ви забранивме строго да не поучувате во тоа име? А вие пак го исполнивте Ерусалим со вашето учење и сакате крвта на оној човек да ја фрлите на нас. веќе ги јадала совест. Ама не сакале да признаат дека они се виновни. Не сакале да го исповедаат својот греф. А Петра и пастолите одговори и рекоа, повеќе треба да му се покоруваме на Бога, отколку на луѓето. Ево тоа правило што важи до ден денес. Да, на повеќе места Библијата вели дека треба да се покоруваме на земските власти. Ама не кога таа покорност значи неверство кон Божиот закон, кон господовата волја. Тогаш треба повеќе да му се покоруваме на Бога, отлуку на луѓето. Поратаму Петр вели, Бог на татковците наши го воскресна Исус, кого вие го погубивте, приковувајќи го на крст. Повторно, истите збори како и предходните проповеди, затоа многу не се задржуваме на нив. Бог со десницата своја го возвиси него, зачетникот и спасителот, за да му даде покаяние и простување на гревовите на Израел. За тие зборови сведоци негови сме и ние и светиот дух кога Бог им го даде на оние што му се покоруваат кои све го примаат Светиот Дух според овие Петрови зборови, оние кои што му се покоруваат. Значи, едно од условите да го примиме Светиот Дух е да му се покориме. Затоа вели апостол Јаков, покорете му се на Бога. И дури потоа вели, спротивставете му се на гјаволот и тој ќе побегне од вас. Ама прво велеше, покорете му се. Ако не се покориме на Бога, не можеме успешно да се спротивставиме на било кое искушение. 33 стих, кога го слушнаа тоа, тие се разлутија и мислеа да ги убијат. Но сега немаше потреба да интервенира Божи ангел. Сега Господ се послужи со едно природно средство за да ги одбрани апостолите, односно нивниот живот. во Синедрионот стана тогаш еден фарисеј по име Гамалијел, учител на законот. Беше и Павлов учител, нели? Учител, почитуван од целиот народ, и заповеда за кратко време да ги изведат апостолите надвор, значи да ја напуштат седницата на парламентот, а ним, на членовите на Синедрионот, им рече, и тука почнува Гамалиеловата беседа. Луѓе израелци, размислете добро што ќе правите со овие луѓе. Зашто пред време се крена Тевда, тоа беше некој познат револуционер од тоа време, само не беше шарен, и не беше со пари од Сорос, но се крена како еден лажен пророк, кој збруваше за себе си дека е тој голем човек, вели овде 36 стих. И му се придружија 400 мажи. Значи, многу евреи се заведоа, се поведоа по овој лажен пророк. Или може би се представили како лажен месија. Тој беше убиен и сите што му поверуваа се разотидоа и исчезна. Пропадна неговото движење. Пропадна неговата кауза. Пропадна неговото дело. Втора пример споменува Гамалијал. 37 стих. По него, во време на пописот, се крена Јуда Галилеецот, ова е едно попознато востание, против римската власт и повлече по себе доста народ. Не се кажува тука колку, но може да се дознае од вон библиски историски записи, сигурно и лјадници. Бидеќи востанието на Јуда Галилејецата беше попознато во историјата на Стариот Израел. Но и тој загина, и сите што го следеа се растурија. И тој беше лажен Месија, лажен пророк. И имало многу такви, и после апостолите. Имало многу такви. Еден таков лажен Месија, попознат беше Бар Кохба и неговото востание во вториот век, во времето на царот Адријан, после апостолската епоха. Ние би можеле да ги прошириме зборовите на Гамалијал со многу други примери во, од подоцрежната историја. можеме да кажеме дека и еден куп човечки империи, идеологии, движења, револуции, сето тоа, историјата го фрли во гјубре и по известно време се покаже дека е пропадната кауза. Трула даска. Еден куп примери. Луѓе учења, движења што се подига, повлекуваа со себе многу народ, многу следбеници, но потоа, по известно време, пократко или подолго се едно, се растура и исчезнува. И затоа Гамалијал проложува и вели, и сега ви велам, оставете ги овие луѓе на мир, не гибајте ги, зашто ако е таа замисла или тоа дело од луѓе, ќе се растури. ако е пак од Бога нивното дело. И што би рекол Гамалијел да беше денес жив во 21. век за делото на апостолите и нивното движење. Помина комунизми, нацизми, фашизми, еден куп изми до ден денес и овие денешни ќе поминат издувани од виорот. Но Господ рече дека на таа карпа на која што ја изградил својата црква, тоа не е Петар. И вратите на адот да се кренат, нема да можат да ја растурат тоа дело не може, нема да помине. Ако е пак од Бога, вие не можете да го разрушите. Внимавајте да не станете борци против Бога. И Гамалил беше човек од авторитет. Тие го послуша, вели 39 стих. Пред тоа што? Помисле да ги убијате пословите. Но Гамалил, кога го одржа оваа кратка беседа, со толку убедувачка моки, Тие го послушаа. И откако ги повикаа апостолите, ги натепа, значи сепак бесот мора да се испразни, и повторно заради гордоста нивна, им заповедува да не зборуваат во името на Исус, па ги пуштија. Се разбира нивната заповед, вреди колку ланскиот снег. А тие излегоа од Синедрионот, радосни, зашто беа удостоени да поднесат измачување за името на Господ Исус. И завршува Лука, ја завршува оваа глава и вели, и секој ден во храмот и по куките не престануваат да поучуваат и да благовестат, односно да евангелизираат, дека Исус е Христос, дека Исус е Месија, дека Исус е помазаникот, дека Исус е вистинскиот Месија и дека нема друг. И тоа дело трае и ден денес. Денес е уште поактуелно. Времето не може да го направи ова дело застарено. Денес на мене југословенскиот комунизам, например, ми изгледа смешен и застарен. Може би и корејскиот комунизам, може би и кубанскиот. Меѓутоа, Библијата, оно што е напишено пред 2000 години, а тоа денес е поактуелно од 1991 година кога јас прв пат читав. Како минува времето, Библијата не застарува, Библијата се подмладува бидеќи она за што таа зборува станува се поактуелно и поактуелно. Незините пророќства се повеќе и повеќе се исполнуваат. Ова дело не може да помине, како што Христос не може да помине. Христос е вечен, тој повеќе не умира. И не може да исчезне. И тој е единствениот спасител, единствениот Месија, единствената надеж, единственото решение за ова изнапатено човештво. единственото решение за сите нас денес, за сите наши проблеми, за сите наши искушенија. Нека му е фала и слава вечно. Амин.